qadimgi dunyo tarixi 7 paragraf qadimgi misr qadimgi misrliklarning qo'shnilari misr janubdan nubiya bilan chegaradosh bo'lgan bu mamlakatda misrliklar nil bo'ylab oltin qatron fil suyagi nodir namli yog'ochlarni ayirboshlash uchun borganlar misr g'arbida liviya cho'lida shu nomdagi mamlakat joylashgan edi sahro aholisi ko'chmanchi chorvadorlar bo'lgan quyi misrdagi memfis shahri orqali o'tadigan yo'l sinay yarim oroliga olib borgan bu yerda esa mis qazib olingan sinay yarim orolidan shimolroqda falastin uning yonboshida suriya joylashgan bu mamlakatlar mis va temir rudasiga hamda boshqa foydali qazilmalarga boy bo'lgan misrliklar falastin va suriyadan hunarmandlar yasagan nodir buyumlar va qimmatbaho toshlarni olib kelishgan fravnlarning istilolari qadimgi podshohlik davrida sina yarim oroli bosib olinadi mahalliy qabilalar misrga soliq to'lay boshlashdi fravnlar nubiya va liviyaga ham hujum qilib shaharlarni taladilar asrlar chorva mollari va boshqa boyliklarni egallab oldilar o'rta podshohlik fravnlari janubiy falastin yerlari va nubiya shimolini misrga qo'shib olishga erishdilar Miloddan avval 18 asr oxirida ko'chmanchi giksoslar qabilalari Misrga hujum qildi. Misrliklarning piyoda qo'shinlaridan farqli o'laroq giksoslarning asosiy kuchi otlar qo'shilgan jangovar aravalari bo'lgan. Bir askar otlarni boshqarib turgan, ikkinchisi esa kamondan dushmanlarni nishonga olib o'q uzgan. qo'yi misrni bosib olgan giksoslar misrliklarning shahar va qishloqlariga hujum qildi ularni ayovsiz taladi va odamlarni asirlikka haydab ketdi Bu vaqtda o'rta podsholik ko'plab mayda nomlarga bo'linib ketgandi. Ular giksoslarga soliq to'lardi. Faqat Fiva shahri hukmdorlarigina giksoslarga itoat qilmadilar. Bosqinchilar zulmidan xalos bo'lish taraddudiga tushib qolgan nomlar hukmdorlari Fiva shahri atrofida birlasha boshladilar. Bir qancha janglarda Fiva nomining Pravni Yahmos giksoslarni tormor etib, bosqinchilarni Misrdan haydab chiqardi. Itoatsiz hukmdorlarni o'ziga bo'ysundirgan Yahmos yangi fravnlar sulolasi asoschisiga aylandi. Ana shu fravn zamonidan yangi podshohlik davri boshlandi. fravnlar yurishlarining natijalari Yangi podshohlik hukmdorlari qo'shni davlatlar bilan kurashni endi bosqinchi sifatida davom ettirishdi. fravnlar Nubiya va Old Osiyo mamlakatlariga hujumni boshlab yubordilar. fravn Itmos 2 Falastin, Finikiya va Suriyani istilo qilishni boshladi. Undan keyin Fravon Tutmos 3 yurishlarini davom ettirdi. Old Osiyoda misrliklar hukmdorligi o'rnatildi. Bo'ysundirilgan xalqlar misrliklardan nafratlanib, o'z erk va ozodliklari uchun kurashganlar. Misr fravonlari bir necha yil mahalliy qabilalar bilan urushdilar. Bu fravonlar sillasini quritdi. Davlat zaiflashib qoldi. Yangi podshohlik ham alohida nomlarga tarqalib ketdi. Miloddan avvalgi 7-asrda Misr yana yagona davlatga birlashdi. Mamlakat iqtisodiyoti va madaniyatida yuksalish boshlandi, ammo tez orada Misrga yangi bir dushman bostirib kiradi. Forslardan ulkan lashkar to'plagan Shahonshoh Ker 2ning o'g'li Kambiz 2 miloddan avvalgi 525-yilda Misrni bosib oldi. Tayanch konspekt Misr qo'shnilari Nubiya, Liviya, Falastin, Suriya qo'shni mamlakatlarning Misr tomonidan bosib olinishi, Quyi Misrning Giksoslar tomonidan bosib olinishi, miloddan avvalgi 18-asr, Yahmos, Giksoslarning quvg'in qilinishi, yangi podshohlik, miloddan avvalgi 525-yil, Misrning Fors shohi Kambiz ikki tomonidan bosib olinishi. Hurmatli tinglovchi, eslab qoling. Nubiya, Falastin, Liviya va Suriya mamlakatlari qadimgi misrliklarga qo'shni bo'lgan. Fir'avn Yahmos kichik soslarni tormor etib bosqinchilarni misrdan haydab chiqardi yahmos yangi fir'avnlar sulolasi asoschisiga aylandi va yangi podshohlik davri boshlandi ker ikkining o'g'li kambes ikki miloddan avvalgi besh yuz yigirma beshinchi yilda misrni bosib oldi bir qancha rasmlar berilgan ya'ni mana shu mavzuga oid rasmlardan tutanxamonning taxti qadimgi misr jangchilarining sopoldan yasalgan haykallari tutmos uch jangchilarini taharga hujum qilayotganligini tasvirlagan surat misrliklarni qadimgi fors podshosi kambiz ikki asrlikka olib ketayotganligini tasvirlagan surat apis buqa timsolidagi hosildorlik xudosi yettinchi paragraf tugadi registon o'quv markazi abituriyentlar uchun maxsus